Keçən dərsdə küfrün e, qaydaları, dabitləri bölməsində artıq <clears throat> qeyd elədik ki, yəni Quran-Kərimdə, Quran-Kərimdə e, küfrə fiskin deyil, fasikliyin deyilməsi, ondan sonra zülmün deyilməsi və həmçində <clears throat> küfrə kimi, küfü kimi deyilməsi, yəni Quran-Kərimdə e, və Peyğəmbər hədislərində barədə dəlillər gətirdik və bu <clears throat> dərsdə isə və dedik ki, həmçində e, Allah Subhanahu taala küfrə şirk də adlandırır, hansı ki, e, Kəf surəsinin ayətləri də buna dəlalət eləyirdi və bu bölmədə isə <clears throat> müəllif e, şirklə küfrün arasındakı fərq. Yəni əgər Allah Subhanahu taala e, bəzi şirkə küfür və ya da küfrə şirk deyirsə, ondan arasında fərq var yoxsa yoxdur? Bu barədə həqiqətən də alimlər yəni ixtilaf eləmişlər, alimlər ixtilaf eləmişlər və onlardan bəziləri o e, oraya gedib çıxmışlar ki, yəni onların arasında heç bir fərq yoxdur və şirk küfrdür və küfr də yəni şirkdir və bu alimlərdən biri də alimlərdən biri də <clears throat> Əbu <clears throat> Əbu Bəkr el-Asam rahmeullah deyir ki, "Kullu men cəhədə risalatahu fa huwa müşrik." Qala Allahu Taala: "İnna Allah la yaghfir an yushraka bihi və yaghfir ma dun zalika limen yasha." Nisa surəsinin ayəsidir. Və həmçinin deyir ki, "Faqad dalat al-ayatu ala anna ma siwa şirk qad yaghfiruhu Allahu fil cümlə." فلو كان كفر اليهود والنصارى ليس بشرك لوجب أن يغفره الله في الجملة وذلك باطل Əbul-Bəkir Rəsəm bu yəni şirkin, yəni küfr olduğunu deyir, yəni o, o deyən alimlərdəndir və deyir ki, kim ki deyir Peyğəmbər sallallahu risaləsini, yəni inkar eləsə, ondan üz döndərsə, o deyir artıq müşrikdir. Çünki Allah sallallahu Quran-ı Kərimdə deyir ki, Allah Subhanahu taala e, şirkdən aşağı, yəni günahları istədiyi şəxsə, yəni bağışlayar. Yəni şirkli bağışlamaz, ondan aşağıdakı günahları, yəni bağışlar. Və deyir ki, əgər deyir, Yahud və Nasranların küfrü əgər şirk olmasaydı, yəni o şirk adlanmasaydı, onda gərək deyir, Allah sana onları neynəsin? Yəni bağışlasın. Aydın çünki Allah deyir ki, mədunə tərki limən yaşa, yəni şirkdən aşağı olanları istədiyi şəxsə bağışlar və deyir, bu da deyir, batildir. Əgər deyir, Yahudi və Nasranilər müşrik olmasaydılar, onda gər onlar bağışlanır, çünki buna ayə dələt edir və bu deyir, bu cür deyilsə ki, bu deyir, batildir. Və bəzi alimlər deyir ki, onlar arasında Necə Əbu e, Hiləl Ələskəri deyir ki, kufr ismi yaqav alə darubun minə dunuba minə şirk billəh və minə əlcuhdül nübuvə. Deyir ki, e, küfür, <clears throat> küfür e, günahların bir hissəsinə aid edilən bir sözdür ki, hansı ki Quran-ı Kərimdə və sünnədə də Allah Subhanahu peyğəmbərsəmdə bəzi günahları nə adlandırıblar? Yəni küfr kimi adlandırıblar. Aydın hansı ki Allaha şərik qoşmaq və peyğəmbərsəm inkar eləmək və hansısa bir Allah Subhanahu ha, ha, halalını haram eləmək, və yaxud haramını halal eləmək, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı deyir, yəni ki, küfürdür və bu baxımdan da şirk də yəni bunun hissəsinə daxil olur. Və sonra deyir ki, və küfr nədir şirkin, yəni fərqi ondadır ki, ənəl küfrə xisalun kəthirədun aləmə dəkarna. Deyir ki, e, şirklə küfrün də misalı ondadır ki, küfrün deyir şöbələri çoxdur və həmçinin deyir, onun şöbələnən biri də nədir? onun şöbələnən biri də yenə yəni şirkdir, aydındır. Və bu da onu, e, bu e, Əbu Hüləl Əsqəri yəni rəhməllah burada qeyd edir ki, yəni şirk ayrıdır, küfr ayrıdır. Yəni nə barədə ayrıdır? Küfr umumidir, şirk isə xüsusidir. Və <clears throat> şirk də yəni xüsusidir. Yəni e, şirk necə ki günahların, e, küfrün şöbələri, nifaq, e, küfrün şöbələri e, günahların, yəni günahlardan olan şöbələri nifa e, küfr adlandığı kimi, yəni küfrün şöbələri çoxdur. Yəni hər bir günah, yəni küfr adlandığı, adlandığı kimi vəhşik də deyir küfrün şöbələrindən biridir. Və bu baxımdan da küfr umumidir, vəhşik də, yəni xüsusidir. Və həmçə İmam Nəvavi rəhməhullah buyurur ki, "İnnə şirkə vel küfrə qad yutluqan ya yutluqan bi məna vahid və huwa küfrun billahi təala və qad yufarraqu beynəhuma və yxassu şirkə bi bi ibadətil əvthan və qeyriha minəl məxluqat ma'a itirafin billahi تعالى ككفار القريش فيكون الكفر عام من الشirk vallahu aləm. İmam Nəvv rəhməhullah deyir ki, deyir şirklə küfür hərdən deyir bir şeyə dəllət eləyə bilər. Necə ki, ə, o da ki Allah Subhanahu Allah Subhanahu taalaya, yəni küfr eləmək. Ora şirk də və küfr də buna aiddir. Və deyir hərdən də deyir onlar nə olur? Onlar arasında ayrılıq olur. Və əgər şirklə küfr ayrı-ayrı gəlsə, onda küfür, yəni küfürdür. Şirk isə Allahdan başqasına ibadət eləmək və ya da ki, <clears throat> Allahdan başqasına ibadətin haqq olduğunu, yəni etiraf eləmək aydındır. Və bu baxımdan da, məsələn, götür Qureyşin küfrü kimi. Və Qureyşin küfrü həmsə nə idi? Həmçində şirk idi, aydındır. Çünki Allah Osman onlara bir neçə ayədə müşriklər kimi də, yəni xitab eləyib. Və deyir, bu baxımdan da götürəndə e, küfür deyir, şirkdən nədir? Şirkdən daha yəni, e, umumidir. Yəni küfr umumidir, şirk isə xüsusidir və həmçində <clears throat> Və həmçində bunu da İbrahim Ruhel də bu məsələn racih gətirir ki, racih də odur ki, yəni küfr ümumidir, vəhşilik isə yəni xüsusidir. Yəni hər bir müşrik, hər bir müşrik kafirdir, ancaq hər bir kafir şərt deyil ki, nədir? Yəni müşrik olsun. Ancaq o ki qaldıysa, o ki qaldıysa, e, Əbu Bəkr Asamın dəlinə ki, o deyir ki, yəni Yahudi və Nasranilərin Yahudu və Nasirlərin, yəni küfrü şirk idi, yoxsa əgər şirk olmasaydı, gəl Allah sonra onları umumi adla götürəndə bağışladı ki, Allah sonra deyir ki, inna Allah lə yaxfıran yüşkə bihişən və yaxfırmə dunə dəlik eləməyəşə. Və İbrahim da dediyi ki, yəni bu ə, e, ayədə o demək deyil ki, onların küfrü hökmən şirk olmalıdır. Çünki Allah sonra deyir ki, mədunə, yəni şirkdən aşağı, amma küfr şirkdən aşağıdır, şirkdən yuxarıdır küfür şirkdən yuxarıdır. Və baxımdan da ayə, bu ayəni belə, yəni o alimə belə rədd qaytarmaq olar ki, Allah Subhanahu orada demir. Yəni şirkdən e, aşağı e, Allah Subhanahu orada demir ki, <coughs> yəni ki, şi, e, Yahudi və Nasranlərin e, yəni küfrləri şirkidir. Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu şirkdən aşağı olanları e, bağışlayar. Yəni şirkdən yuxarıdakıları yox. Və küfrdə nədir? Küfrdə şirkdən, yəni yuxarı təbəqədir. Aydındır? Çünki e, şirkə də lüğəti mənədən baxanda şirk e, E, şəriklik mənasındadır. Yəni bir insanın bir insana şəriklik olması, amma küfrin isə yəni lüğəti mənasına baxanda görürsən ki, küfr nədir? Küfr e, lüğəti mənada örtməkdir və islahi mənada isə, yəni şəriətin mənasında isə, yəni peyğəmbər sallallahu gələn hər bir şeyi, yəni e, və ya da ondan bir hissəsini, yəni inkar eləmək, bu da artıq, yəni düzdür, e, bu da artıq, yəni küfr, küfr sayılır. Və bununla da yəni şirk və küfr arasındakı umum və xüsusilə yəni bəyan olur ki, küfr yəni şirkdən yəni umumidir. Şirk isə küfrdən yəni xüsusidir. Yəni hər bir e, müşrik kafirdir, ancaq hər bir kafir e, şər, e, şərt deyil ki, yəni hökmən yəni müşrik olsun. Və növbəti bölmədə isə İbrahim Ruheli yəni Həfzəhullah, yəni e, e, küfrlə nifaqın arasındakı fərq küfr, nifaq, arasında nifaq və onu o bölməni gətirir və nifaq lüğəti mənada isə e, bir şeyi gizlətmək və yaxud da onu yəni dərinliyə salmaq mənasındadır. Və həmçinin nifaqı bəzi alimlər də yəni porsuq e, e deyilən heyvan var, onun yuvasından götürüblər ki, çünki onun da e, yuvası, yəni o bir yerdən, yəni yuvasını qazır və o biri tərəfdən isə, o biri tərəfdən isə, yəni e, həmən e, yuvanın qırağını, yəni az bir hissəsini saxlayır və onun dalınca düşəndə o gəlib həmən o e, laya hissəyə çıxanda başı ilə açıb, başı ilə vurub o torpağa dağıdır, o bir tərəfdən qaçıb gedir. Və belə baxanda onun yuvası necə olur? bir deşik, iki deşik. Yəni bu deşikdən girib o bir deşikdən çıxır. Ona görə də o heyvanların görsən bir neçə, yəni yuvalarının bir dənə ağızları olmur, bir neçə ağızları olur. Aydındır? Ona görə o heyvanları yəni tutmaq çətindir. Və ona görə də e, bu günlərdə də ərəb dilində də tunel nifaq sayılır tunel nifaq sayılır. Çünki onun bir tərəfdən girirsən, yəni o biri tərəfindən, yəni çıxışı var. Ancaq islahi mənasında isə islahi mənasında İbn Əsir rəhməhullah buyurur ki, İslahi mənada isə o e, İslamı, imanı izhar eləyib, küfrü isə özündə gizlətməkdir. Küfrü özündə gizlətməkdir. Bu da artıq, yəni nifaq sənəz İbn Qeym rəhməli buyur ki, "Huwa an yuzhira bi lisani al-iman və yanbi bi qalbihi ala-takzib." O insan münafiq nədir? Münafiq odur ki, o dili ilə, yəni imanı izhar eləyir, ancaq qəlbində isə, qəlbində isə, yəni Peyğəmbərin e, nübüvvətini və ya da ki, Qur'anı, yəni təkzib, yəni yalan sayır, münafiq deyir, budur. <clears throat> Və küfrlə nifaqın arasında fərq odur ki, kafir küfrə etiqad eləyir və küfrdə izhar eləyir. Münafiq isə küfrə etiqad eləyir və e, İslamı isə neyinir? İslamı isə yəni izhar eləyir. Və bu baxımdan küfrlə nifaqın arasında birləşmə və ayrılıq var. O məsələdə ki, onlar ikisi də qəlblərində küfrə etiqad eləyirlər. Bu məsələdə nifaqla küfr cəm olunurlar. O məsələ ki, kafir e, küfrü də izhar eləyir, Ancaq münafiq isə nə eləyir? Münafiq isə imanı, yəni izhar elm, imanı izhar eləyir və baxımdan da Quran-Kərimdə də, yəni Bəqərə surəsinin ayələrdən, ayələrində Allah son buyurur ki: "Və minən nəsi men yəqul əmənə biləhi və bil yevmil axir və məhum bimu'minin yuxadi'un Allah və ellezina əmənu və ma yəxda'un illə anfusahum və ma yəşurun." Allah son Quran-Kərimdə buyurur ki, o insanlardan eləsi var ki, onlar deyirlər ki, biz Allaha və axirət günahına E, gününə iman gətirik, ancaq onlar iman gətirən deyilər, onlar mömin deyilər və onlar deyir Allahı e, və iman gətirənləri hilə eləyirlər, hilə eləmək istəyirlər, ancaq onlar özləri özlərini hilə eləyirlər, ancaq onlar yəni bunu yəni hiss eləmirlər. Və həmçində münafiqlərin yeri barəsində isə Allah son Quran kəmdə buyuruyor ki, İnnəl münafiqlər fiddərkil əsvəli minənlər və lən təciləhum nasira. Bir həqiqdən də münafiqlər, yəni cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində yəni, olacaqlar və həqiqətən də onların heç bir yəni, kömək edənləri olmaz. E, İbn Abbas e, radiyalarının bu hədisin e, ayənin təfsirində buyurur ki, Ey, yevməl qiyamətə cəzəun alə kufriyim əl-qalid. Yəni, onların bu e, darkul əsvədə, yəni cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində əzab çəkməzlərinə, çəkməklə səbəb nədə, nədədir? Onların çox şiddətli, yəni küfr eləmələridir. Çünki onların adi e, küfürdən fərqi ondadır ki, onlar küfür izah edirlər və küfür də etiqad edirlər, ancaq bu münafiqlər isə öz mallarını, canlarını qorumaqdan ötəri onlar küfrü, yəni etiqad edirlər, ancaq imanı, yəni izhar edirlər və bu da şiddətli küfür sayılır və buna görə də münafiqlər, yəni kafirlərdən, yəni daha aşağı, yəni təbəqədə olacaqlar. Və həmçinin Əbu Rey radiyallahu anh buyurur ki, Əddar qulə sualə buyutun ləhə əbvab tutbaqu aleyhim və tuqadu min təhtihim və min, və min fovqihim. Deyir ki, Darkul Əsfəl deyir cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində, yəni evlərdir, hansı ki evlərin deyir qapıları var və münafiqlər oralara girəndən sonra onların qapıları bağlanır və onlar aşağıdan və yuxarıdan nə olurlar? Aşağıdan və yuxarıdan, yəni yanırlar. Və bu da onların ən ağır, yəni əzab, yəni çəkməklərinə, yəni dələldir. dəlildir. Və həmçinin Dəhhaq rəhməllah buyurur ki, "Fiddərkil a'lal Muhammadiyun və fi thani an nasara və fi thali al yahud və fi rabi as sabiun və fi al-xamis al-Majus və fi sadis al-Mushrikun, Mushrikul arab və fi al sabi al munafiqun Yəni Dəhhaq yəni o da təfsir alimlərindəndir, İbn Abbasın tələbələrindəndir və buyurur ki, həqiqətən də cəhənnəmin ən yuxarı təbəqəsində Məhəmmədçilər olur. Yəni Məhəmmədin e, necə deyirlər qövmü olacaq və burada da Məhəmmədin qövmü, yəni kafirlər deyil, yəni asi insanlardır. Yəni Peyğəmbərin, yəni İslam ümmətindən olan e, asi insanlar, onlar ən yuxarı təbəqədə, yəni müəyyən bir müddətdə onlar öz əzablarını çəkib, sonra isə onlar yəni cənnətlə yəni, müjdələnəcəklər. Və deyir onlardan aşağı təbəqədə deyir, e, Nassalərdir və onlardan aşağı təbəqədə Yahudilər və onlardan aşağı təbəqədə Əssabiyonlar və onlardan aşağı 5-ci yəni təbəqədə Məcuslar və 6-cı təbəqədə isə e, müşrik ərəblər və 7-ci təbəqədə isə yəni ən aşağı təbəqəsində isə deyək yəni münafiqlər, yəni olacaq münafiqlər, yəni olacaqlar və bu da münafiqlərin, münafiqlərin yəni necə deyərlər, e, küfürdən e, daha şiddətli küfür olduğunu göstərir ki, çünki onların arasında fərq ondadır ki, yəni münafiq e, küfrü etiqad eləyir, İslamı izhar eləyir, yəni öz canının, malının yəni qorumaqdan ötəri. Çünki Peygəmbər deyir ki, kim la ilaha illallah desə, artıq məndən canının, malını e, qorumuş olur. İllə bi haqqin fələt, yəni haqq 3 haqqdan başqa və haqqları da sənə deyir ki, əgər insan mürtəd olsa, əgər insan e, bir insanı cinayət eləyib, e, yəni qətlə yetirib, ona da qətl olmalıdır, qisas olmalıdır və üçün deyir ki, ətleyib zəni, yəni e, evli zinakar, istər qadın, yəni istər, yəni kişi olsun. Yəni bu da onu göstərir ki, İslam yəni zahirlə, yəni insana hökm verir. Yəni əgər bir insan gəlib lə ilallah desə, sənin səhvə qoşulsa, zahirən gördüyün kimi dəstəmaz alır, cümrəyə gəlir, namazların qılır, ona sən artıq e, zahirən hökum verməlisən, hətta qəlbində münafiq, yəni olsa da belə. Çünki bugün problemlər nədir? Bugün problemlər ondadır ki, bizim həmən o təkvirçi dediyimiz adamlar, onlar insanın zahirən heç bir əməli yəni qəbul eləmirlər. Və onlar artıq zahirin hüccət olmadığını da, hətta bu barədə desən, risalədə balaca bir braşuqa kimi də buraxılır ki, zahiri məsələlərdə yəni e, hüccət olmaması və bunlar hamısı da batildir. Çünki e, Peyğəmbər sallam o zamanki döyüşlərin birində, yəni sahabə qılıncı qaldıranda həmən o müşrik qaydı, la ilahla kəlməsini işlətdi və o baxmadı buna, vurdu onu öldürdü və sonra gəlib deyir, ya Rasulullah, sahabilərdən biri bunu görür və deyir, ya Rasulullah, bəs belənçi elədi, deyəsən, qılıncı vuran Usamə idi və Peyğəmbər deyir ki, ya Rasulullah, o qılıncı qorxdu onu dedi və Peyğəmbər ona qayıtdı, deyir ki, hə, hə, şəqaq da qalbahu, deyir, qəlbin açıb baxmışsın onu Və sonra bir rivayətdə də gəlib ki, yəni müslimin bu hədisin davamında da gəlib ki, yəni müslimin rivayətdə də gəlib ki, deyirsən necə eləyəcəksən ki, o qiyamət günü la ilaha kəlməsi ilə gəlib çıxsa. Yəni o kəlməni qiyamət gün əlində bayraq tutub gətirsə və Allah Subhanahu ona, yəni onunla cənnət versə, sən ona nə cavab verəcəksən? Aydındır? Və bu onu göstərir ki, biz də insanlara zahirən qiymət verməliyik. Amma qəlbində ə, e, e, onu eləyir, nə etiqad eləyir, onu sən mən bilə bilmərik. Çünki o zaman ki ə, e, İmam İbn Rəcəb rəhməllah bu ayənin təf hədisin təfsirinə gələndə ki, innəməl əməlu bin niyyət bu hədisin, yəni şərhində açıqlayır ki, həqiqətən də ə, e, deyir ki, in, əgər deyir Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala bizə nəyisə niyyətsiz, yəni əməl ə, e, əməl elə əməl eləməyə əmr eləsəydi, bu bizim üçün deyir, çox çətin olardı. Çünki insan hökmən nəyisə niyyət eləyir, nəyisə nəyisə bir niyyəti olmalıdır. Və insan da əgər zahirən la ilaha kəlməsini deyirsə, ə, e, sən artıq onun qəlbindən danışmağın sənin artıq yükdür. Sənin özvə gücün çatmayan yükdür. Çünki e, Ömər radiyallahu məşhur sözü var. Ömər radiyallahu deyir ki, yəni Peyğəmbər səsən vaxtdan deyir, ayə nazil olurdu. Ayə nazil olurdu və bilirdi ki, bu münafiqdir, bu kafirdir, bu müşrikdir. Onunla da biz insanlarla döyüşürük, mübarizəsini apardıq, öldürəni öldürürdük, təslim onu təslim edirdik. Amma deyir, bu günlərdə deyir, artıq deyir, heç bir ayə yoxdur, ayə Peyğəmbər ölümünün artıq bitdi, qutardı. Və bugün bizdir insanlar nə ilə davranırıq? Zahirən. Əgər zahirən bizlə yaxşı davranacaqsa, biz də ona yaxşı davranacaq. Yox, zahirən bizə pis eləyəcəksə, bizlə döyüşəcəksə, biz ona qarşı niyəcəyik, ona qarşı döyüşəcəyik. Və bu da onu göstərir ki, İslam, yəni zahiri, yəni əməllərə, yəni fikir verir. Düzdür, bəzi məsələlərdə, yəni bəzi məsələlərdə ona əddaruratı minəddin, yəni dindən zarı olan məsələlər var ki, hansı ki, Allahı söyləmək, Peyğəmbərsən və s. bu məsələlərdə e, İbn Teymiyyə Rahman deyir ki, bunlara artıq yəni üzr yoxdur, çünki bunlar artıq yəni yəni zarur olan bir şey sayılır və bəzi alimə deyir, hətta bu məsələlərdə də yəni üzür var, amma ki, düzün rəyi, düzgün rəyi, yəni İbn Teymiyyə rəyidir ki, Bu məsələlər yəni, yəni üzülüyor çünki bunlar artıq açıq-aşkar yəni olan məsələlərdir. Və o insanlar da, yəni bu təkfir, onu bunu kafir hesab edənlər də bunlar da görünür ki, bu məsələləri araşdıra bilməyiblər. Yəni zahiri əməlləri və ya da başqa əməlləri yəni qatışdıra bilməyiblər. Çünki onlar dili ilə qayıdıb deyir ki, e, sən necə la ilaha deyə necə bu qardaş deyirsən? Axı sən onu sən deyil, onu axı peyğəmbər deyir. O istehza eləyir ki, bəli, Deyir ki, filankəs deyir, filan müğənni və yaxud da filankəs deyir, zinakər və yaxud da kimsə deyir, lə ilallah desə. Yəni, bir var ki, o insan elə bilə lə iladır. Biz söhbət elə bilə lə iladan getmir. Söhbət o lə iladan deyir, deyir ki, insan onu eytiqat eləyir, aydındır. Və bugün də o eytiqatlarını eləməkdən ötəridə sən onları başa salmalısan, aydındır. Sən özün də 5 il əvvəl, 10 il əvvəl namaz qılmaşın qabaq, sənə bir dənə ərəb gəlibsə, lə ilalah desən, desəydin, bəlkə sən o ilə müsəlman olacaqdın, yox. Yəni görünür ki, sən onu başa düşmüsən, sən onu dərk eləmirsən, aydındır? Və sən də o məsələləri, e, yəni necə deyirlər, istehza eləməklə Çünki əgər sən İslamın ə, qaydaları var, qanunları var və İslam geniş çərçivəli və İslama giriş çərçivəsi də giriş əsarı nə iləndir? Lə ilələ iləndir. Əgər lə ilələ kəlməsi desə, artıq o İslam çərçivəsinə girir. O İslam çərçivəsi nə ilə möhkəmlədir? O İslam çərçivəsini həmən 5 ərkanla möhkəmlədir. Aydındır? 5 ərkanla möhkəmlədir və ondan sonra İslam çərçivəsindən çıxıb insan mömin çərçivəsinə gedir. Aydındır? Və mömin də insan həmən o İslamın, yəni 6 imanın 6 ərkanı imkanlarını, yəni ispat eləyəndən sonra, onu dərk eləyəndən sonra, onu sabit eləyəndən sonra, onu möhkəmlədən sonra artıq insan bu çərçivədən çıxıb ən qısa çərçivə olan, yəni mühsin, yəni çərçivəsinə, yəni daxil olur. Və bu da o deməkdir ki, yəni bu gün dəvətdə ən birinci bizim, yəni borcumuz insanlara ilə Allahın başa salmaqdır. Və bu gün o dəvəti aparanlar, yəni təkvir dəvətini aparanlar, onlar belə onların düzü kasetlərini, disklərini qulasını görsən ki, onlar hansısa çaşqınlığa yol veriblər. Bir var ki, sən dəvət eləyən zaman, dəvət eləyən zaman insana tovfid barəsində ümumi nəsə bir hökmü verəsən, ümumi şeyi başa salasan ki, o ən birinci insan ümumi başa düşməyə çalışmalı. Və amma sən onlara o imanın cüziyyətlərin tələb eləməyinsə, bu artıq vallahi sən özünə də yüklü. Çünki sən yəni özvi tovid əhli sayısan, gəl otur, sən də bir-iki dənə əsma sifətdən və hətta ki, imanın, o ahirətin imanın cüzü məsələlərindən otur sənə xırdala başa sal, sən özün də o məsələlərdə çaşacaqsan. Çünki niyə görə? Çünki imanı ümumiyyətlə e, necə deyər, ispat eləmək necə ki, Hüseymi Rəhmələ buyurur ki, deyir, imanı ispat eləmək deyir, iki halı var. Ümumi də xüsusi. Ümumi hal nədir? Ümumi hal deyir ki, adi insanların imanın ispatıdır ki, onlar məsəl üçün 5 e, ərkan, 6 iman ərkan ispat eləyir. Ancaq məgər hər Əbu Bəkirə gələn və yaxud da ki, hər insanları təkvir edən insan, məgər imanın 6 ərkanı xırda cüziyyətlərinə qədər dəlillərlə bilib etiqat eləyən var, çox azdır. Məgər hər Əbubəkir gələn, hər özünə tovhid əhli edib onu bunu təkbir edən insan, məgər bütün əsma sifətlərin bütün qaydalarını əhlüsünnə İbn Teymiyyə kimi, İbn kimi, İbn Qeyn kimi etiqad edib isbat edən var? Yoxdur. Niyə görə? Çünki sənin elmin səviyyəsi o, o səviyyədə deyil. Sən onu necə etiqad edirsən? Ümumi qaydada. Bəli, əhlüsünnə etiqadı odur ki, Allah Subhanahu ad və sifətlərini isbat elə və heç nəyə oxşatma və keyfiyyət et. Bəli, bu ümumi qaydadır. Əgər o xüsusi qaydada qaydalarla kim bilir? Çox az. 10 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər. Aydındır? Və məgər bu cüziyyətləri sən özünə tədricim, mən bir də qardaşlarının birlə belə söhbət eləyəndə deyir ki, anam deyir, e, nənəsi idi. Deyir, la Allah deyir, amma deyir kafidim. Niyə görə kafidir? Deyir ki, ahirətə inkar eləyir. Deyir, amma qoca arvaddır o, özü arvad da ondan bir neçə aydan sonra öldü, yəni pastel yəni halındaydı. Deyir, amma yataqdadır. A, o dərk eləmir axirət nədir? Deyir, o inanmır ölünə sonra diriləcək. Deyir, amma o bəyəm, sən bəyəm bütün imanın bütün cüziyyətlərinə kimi ispat edirsən, deyir, hə, bir-iki dənə sual verdim çaşdı, deyirəm, onda sən də kafir sayılırsan. Deyir, yox, sən çətinləşdirirsən. Deyirəm, bəli, mən səni çətinləşim, niyə görə? Çünki sən onu eləncək çətinləşdirsin. Əgər sən ona o imanın cüziyyətlərini, onun imanı <coughs> tələb eləyirsənsə, onda mənim də haqqımdır ki, mən də sən o cüziyyətlərini tələb, sən onu bacarmayacaqsan. Necə ki, sən mənə deyirsən çətinləşdirmə, Sən də onun üçün çətinləşirsən. Və bu gün də ümumi insanlara o məsələ çətinləşdirmək lazım deyil. Aydındır? O məsələ, çünki o məsələ çətinləşdirmək artıq əhl-i sünnənin, İslamın əhl-i sünnənin dəvətinə Peyğəmbər mənhəcindən qırağa çıxır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v Muaz ibn Cəbəli əlini dəvət öncə nə dedi? Dedi, ged onlara, başa sal imanın altı ərkanını, sonra ahirətin iman qəzə qədər demədi. Dedi, ən biz nəyə başa sal? Lə ilə illallah. Sonra əgər sənə tabi olsa nəyə dəvət elə? namaza. Deyən ki, Allah Subhanahu subhanda gündə 5 namaz və sonra və ilə tədricən arxasınca gəlir. Ancaq sən in, sən insanlardan o imanı tələb elə ki, hansı o iman ki, Abəş imanı kimi, Ömərin imanı kimi, ondan sonra İbn Teymiyyə kimi, İbn Qey kimi incəliklər olsan, bu şeyi sən məhlub deyilsən. Çünki sən özün o səviyyədə bilmirsən. Çünki sən özün danışanda əsma sifəti bilməməyindən sən özün Allah Subhanahu taala aid olmayan, Quran və sünnədə isbat olunmayan sifətləri isbat edirsən və bu da həqiqi mənada yəni cahilidir. Yəni ona Ona görə bəziləri deyir ki, düzdür, Fovzandan dəlil gətirirlər, Hüseymindən başqa almədən dəlil gətirirlər ki, bəli, İbn Teymiyyədən başqa almədən dəlil gətirirlər ki, artıq Quran alimləri hüccətdir. Mən razıyam. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Çünki, çünki hüccətin iki hüccət var. Ümumi hüccət var, xüsusi hüccət var. Ümumi hüccət nədir? Ümumi hüccət artıq peyğəmbərsən peyğəmbər olması və Quranın nazil olması, bəli, bu alimlərə ümumi hüccətdir. Məgər bu ümumi hüccətdən sonra xüsusi hüccədə ehtiyac var yoxsa yoxdur? O insanlar rəyi ilə götürsə ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki Quran ümumi hüccətdir. Çünki keçmişdə İslamdan qabaq da e, Quran nazı olmamışdan qabaq da bəzi ərəblər vaxtı fitrə üzərində bunu inkar eləmir. O bugün Azərbaycanda o insanlar var ki, bəli, o dindən xəbəri yoxdur, amma o fitrət üzərindədir. Bilir ki, onu yaradan Allahdır, ətəqa da filankəsə boş şeydir, onu o da inkar eləyir. O bəyəm kafir salih sənin əqidənlə, sən deyəcəksən bəli, çünki o namaz qılmır. Aydındır? Və görürsən ki, bu cür dolaşıqlara yol veriblər və nəticədə özləri dolaşıblar, indi giriblər, elə bir labirintə giriblər ki, girişlə çıxsın qarışdırıblar. Aydındır? Ona görə onlar əvvəlcən öyrənməyə lazım idi. Bu, umumi hüccət var, xüsusi hüccət var. Umumi hüccət Quranla qalxdı və xüsusi hüccət, yenə də Peyyəsən xüsusi hüccət elədi. Məgər Peyyəsən alam, krallara, Farsa onun böyüklərinə məktub göndərmədimi? Göndərdi. Niyə görə göndərdi? Əgər Quran var idi, deyərdi, bəli, artıq hüccət qalxdı. Ana Peyğəmbər yəni xüsusi hüccəti də oradan götürdü. Məgər Peyğəmbər Quran nazil ola ola Abu Talibə ona buna dəvət eləmirdi. Niyə eləyirdi onda dəvət? Gəldi belə ümumi hüccət gəlib, Quran gəlib qutardı getdi. Bu onu göstərir ki, o insanlar ümumi hüccətlə xüsusi hüccətin arasında fərq qoymur, aydındır? Və insandan da tələb eləyən vaxtı, dəvət olan insanlardan tələb eləyən zaman sən incəlikləri tələb eləyə bilmərsən. Niyə görə? Çünki sən hələ özün o incəlikləri bilən səviyyədə deyilsən. Sən özün 2-3 dənə ayə oxumusan ki, Allahın hökmünü hökm yemək kafirdir. O din deyil. O Qurandan birinci, ikinci ayə deyil. Quranda 6200-dən çox ayə var. O ayə Qurandan 3 dənədir cəmi. Ondan başqa da ayə var. Məgər ayə, məgər surələr, məgər təhcə Ənfal Tövbə surəsinə cəm olunub, məgər Bəqərə, Əl-İmran, başqa surələr surə deyil, yoxsa ayələrin arasında fərq qoyursan sən? Yoxsa özün dediyin kimi bəzilərin imanı bəzən inkar mı edirsən? Ona görə də hikmətli olmaq lazımdır. Çünki dəvət fiq tələb eləyir. Yəni, hər bir adam dəvətçi ola bilməz. Aydındır? Yəni bu məsələləri yəni nəzərə çatdırmaq lazımdır. Və dəvət olunduğu etdiyin zaman insanlar rəhimli ol günə. Onu çalışma birdən-birə yükləyəsən. Çünki əgər Quran, Quran təsəvvür edin, əgər Quranı bəyan eləməyə, yəni insanlara xüsusi hüccət qaldırma ehtiyac olmasaydı, onda Peyğəmbər gəlib peyğəmbər göndərməzdi. Elə hər gün Cəbrail əmr eləyərdi bir dənə ayəni və ya bir dənə səhvə ayəni vurardılar Kəbənin qapısına, müşriklər gəlib oxuyub hidayət olardılar. Amma Peyğəmbər salam Quranı nazil elədi. Peyğəmbərə nazil elədi və Peyğəmbər salam əmr elədi ki, lütubə yenə linnəs onu insanlara bəyan eləsin. Və Peyğəmbər salam da ayələri açıqladı və İbn Abbas Peyğəmbər salamdan ayələri bir-bir təfsirini öyrəndi, öz tələblərini öyrətdi. Ha bu gün də əhlüsünnə və sələfi salih o metodu gedir. Biz onun yolu getmirik ki, demirik ki, bizə heç bir alimə ehtiyacımız yoxdur, İbn Abbasa ehtiyacımız yoxdur. Çünki mən desəm ki, əgər Allah Subhanahu məndən təkcə Quran soy, məndən İbn Abbası, e, Şingitin onu bunu soy, bu batıl rəylərdir. Niyə görə? Çünki Allah subhanətə Allah sənə Quranı Peyğəmbər nazilədi, Peyğəmbər sahiblərini öyrətdi, sahiblər öz tabinlərinə və eləq və s. elm o cür halqa ilə gəlib çıxdı bizə. Və bu İslam elmi də müəllim tələbə sistemidir. Yəni, bu İslam sistemi mən oxudum, başa kimi hidayət oldum sistemi deyil. Çünki bu elmin bərəkəti, bu dinin bərəkəti, bu elmin bərəkəti ancaq müəllimdən, eşidib müəllimdən öyrənmək sistemidir ki, hansı ki alimlər də e, buyururlar ki, yəni müəllimsiz kitab oxuyanın müəllimi kim olar? Yəni düz çoxsa elə bir ki, bu hədis bu hədis deyil, bu sadəcə alimin rəyidir. Niyə görə bu rəy əsaslı rəyidir? Çünki sən əgər heç bir elmin yox, heç bir şeysən öyrəndin ərəb dilini ərəb dilini oxuya bildin və Ahsun Əlibdən kitab götür. Ahsun mən İbn Bazın Hüseymin kitabını və baxırsan ki, orada Hüseymin deyir ki, namaz qılmayan kafirdir, cəhənnəmdə əbədi olacaq, onun əti yeyilməz, onun kəsdiyi ət yeyilməz, namaz qılmaz, ondan mülk olmaz və salam bir insan kafirdir. O Hüseymin, İbn Baz, Fovzan, Albani, nə bilim, filankəs, filankəs o dəlili hardan çıxartdılar? Hardan istinbat elədilər? Və bunları öyrənmək lazımdır. Və ona görə də yəni dəfələrlə deyirik ki, yəni biz ona görə bu kitabı yəni qərara aldıq ki, keçməyə ki, e, insanlar hər şeyin əslindən qayıtsınlar, əslindən öyrənsinlər. Hətta o e, cüziyyətləri öyrəndən sonra artıq böyük məsələlər, yəni insan üçün yəni problem olmaz. Şeyh, inşallah bir sual var. Məsəl üçün bir insan İslama gəldi, ondan sonra İslamdan çıxdı, amma ki, Allahı inkar eləmir. Yəni İslamı çıxmaq məsələsi nədə görsən? Məsəl üçün gəlib namazı namazı tərk elədi. Namazsız adam hamısı Ayso. Amma ki aydın məsələdir. Və bu barədə belə bizim də əslində isə bu hədislər ki, Peyğəmbər deyib ki, insanla e, müşrik, kafir arasındakı fərq namaz kim onu tərk eləsə, əslində o hədislər qayıdır o məsələyə. Bütün bu hədislər ki, Peyğəmbər deməyə ki, Əhdu ələdi beynə beynəm əslamən tərqə fəqət kəfara, bir vatəqə fəqət əşraf bütün bu hədislər tərk eləməkdən, yəni insan eləyib tərk eləməsi. Və bu baxımdan da alimlərin burada iki rəyi var. Yəni tərk eləmək. Yox, əgər tərk eləyirsə, e, onun vaciblik inkar edərək, üz döndərəksə, bəli, bunun kafir olması barəsində hətta la ilaha Muhammed Rasul desə bir xeyri yoxdur. Niyə görə? Çünki artıq o inkar elədi, üz döndərdi. Bu kafirlik barəsində alimlərin ixtilaf yoxdur. İxtilaf nədədir? İnsan o namazı əgər səhlənkarlıqdan atıbsa, aydındır, sənəkarlıqdan, işdə problem var, qıla bilmirəm, çatdan. Bu məsələdən atıbsa onun hökmdədir. Bəli, bu məsələdə 4 məzhəb, Əbu Hənifə, İmam Malik, Şafii, İmam Əhməd ibn Həmbəli məzhəbində güclü ixtilaf var. O məhzəbədən üçü, Əbu Hənifənin, Malikin, Şafinin məhzəbinə görə həmən o insan, yəni səhlənkan atan insan kafir deyil, kafir deyil. Əhmədin Həmbəlin rəyinə görə isə o məsələ 5 rəyi var. O 5 rəydən birindədir həmən insan nədir? Mürtəddir, kafir. Aydındır? Çünki o İslam dövlətinə həmən insan tövbə olunur, 3 gün tövbə tələb olunur, əgər tövbə eləsə tərk olunur, əgər tövbə eləməsə 3 gündən sonra artıq onun cəza tətbiq olunur, onun yəni başı kəsilir. O başı kəsilmək barəsində ixtilaf var. Necə, niyə görə kəsilir? Mürtəddir, yoxsa onun həddidir. Onun bu dünyada olan həddi aydındır. Yəni ixtilaf biraz geniş ixtilafdır. Yaxşı, sonra da müəllif e, Həfizəhullah artıq e, küfrün hökm etibarilə qismlərinə gəlib çıxmışdır. Yəni küfr hökm etibarilə necə qismi var və bu baxımdan isə biz deyə bilərik ki, yəni keçmiş e, mövzulara görə küfr e, hökm etibarilə, yəni küfr, yəni kiçikdir və ya da böyükdür hökmünə görə küfrün iki qismi var, böyük və kiçik aydın böyük və kiçik hökm var ki, hansı ki, bu barədə alimlər buna e, istinbat eləyiblər, bunu dəlil gətiriblər ki, küfür iki qism var. Hansı ki, bu barədə, yəni Quran-Kərimdə də ayələr var idi, hansı ki, e, Quran-Kərimdə də dedi ki, e, bəzi küfürlərə bəzi küfrlər kiçik küfr olması, məsəl üçün e, Maidə surəsinin ayələri ki, "Mən lem yahkum mənzala faulekumul kafirun və zalimun fasiqun" ayələri bu ayələrdə isə Tabarinin İbn Kəsirin e, e, təfsirlərində gətirdi ki, burada İbn Abbas və başqaları deyir ki, kufrun dumna kufrun, leysə kufr elədir yədhəbunə ileyh, o e, e, kiçik küfürdür, yəni böyük küfür deyil, o küfür deyil ki, insanı millətdən və s. Bu da onu göstərir ki, bu ayə dələt eləyir ki, bu ayə dələt eləyir ki, bu küfür hansı küfürdür? Yəni kiçik küfürdür. Həmçində, həmçində e, nemət küfrü barəsində də yəni ayəni gətirdik və dedik ki, burada da e, alimlər onun təfsirində buyurdular ki, bu e, nemət küfrüdür ki, bu nemət küfrü, yəni kiçik küfrdür İslamdan, yəni çıxaran küfür deyil və həmçində bu barədə yəni hədisləri də gətirdik ki, yəni küfrün kiçik və böyük küfr olmasına dedik ki, Peyğəmbər s.ə.v o qadınlar ki, e, öz e, əllərinə yəni naşüfür eləyərlər, hansı ki, e, Peyğəmbər deyir ki, mən deyir cəhənnəmin əhlinin çoxunu qadınlar gördüm və deyirlər, ya Rasul, onlar küfr elədilərmi? Deyir, xeyr, onların küfrü öz ailələri, öz zövcələrini elədikləri küfrdir ki, bu da kufru nəmədir, yəni neymət küfrüdür ki, və bu da insanın yəni, cəhənnəmə girməsinə səbəb olur, ancaq yəni, əbədi e, cəhənnəmdə deyil, o insan, e, o qadın və yaxud da ümumiyyətlə hər bir insan əgər neymət küfrünü eləyərsə, yəni, e, o insan yəni, müvəqqəti, yəni öz əzabını çəkindən sonra insan yenidən yəni, cənnətə yəni, daxil olar. Və bu ayə və hədislər yəni, onu göstərir ki, yəni, küfr e, etibarı ilə, hökm etibarı ilə e, böyük və yəni kiçik küfür olur və böyük küfürün arasında fərq odur ki, böyük küfür insanı dindən çıxardır və əbədi cəhənnəmə daxil edir və kiçik küfür isə kiçik küfür isə insanı millətdən çıxarmır, sadəcə e, cəhənnəmə girmənə səbəb ola bilər və əhlüsünnənin də o böyük günahlar sahibi barəsində etiqazı odur ki, e, o insan yəni əzaba layiqdir e, əzəbə layiqdir. Ancaq qiyamət günsə Allahın yəni istəyi altında ola bilər. Allah sonra istəsə onu cəhənnəmə daxil elər və istəsə yəni cənnətə daxil elər. Bu baxımdan İmam Marvazi rəhməhullah buyurur ki: "Fəkəmə kana zulmu zulmin vel fusuqul fisqin, kədəlikəl kufru kufran, ahaduma yanqulu min anil millə vel axiru la yanqul anil e, anha la yanqul anha." İmam Marvazi rəhməhullah buyurur ki, necə ki e, zülm iki qismi var, böyük və zülm və kiçik zülm və həmçində fiskin də iki növü var, böyük və kiçik fisik. Həmçində küfrün də iki növü var, böyük və kiçik küfr, hansı ki, kiçik küfr insanı dindən çıxarmır, ancaq böyük küfr isə insanı dindən çıxarır. Həmçində İbn Əthir rəhməhullah buyurur ki, "Val kufru sinfan ahaduma kufrun bi asl iman və huwa didduhu və la yakhruju kufrun bi fa'un min furul islam fala yukhruju bihi min asl iman." Və İbn Əthir rəhməhullah buyurur ki, və həmçində deyir küfrün, yəni iki, iki var, iki sinif var və onlardan biri e, İslamın, imanın əsli olmamasıdır və bu da küfür, hansı küfür ki, yəni dindən çıxarır və ikinci küfür isə insanı dindən çıxarmayan küfür o deyir, İslamın e, şöbələrindən olan e, bir şeyi, yəni e, asili eləməkdir ki, hansı ki, bir var imanın əsli, bir də var ki, furulara, yəni onun şöbələri, o şöbələrdən olan küfür isə insanı, yəni dindən çıxarmır. Həmçinin İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və əmməl küfrü fənu'an, küfrun əkbar və küfrun əsğar, fəl küfrul əkbar huwa el-mucibu lil-qulud fi'n-nar." وَالْأَصْغَرْ <coughs> مُوجِبٌ لِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ Və deyir İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, və küfr iki növü var və birinci böyük küfr hansı ki insanın əbədi cəhənnəmdə qalmasına səbəb olur və ikinci küfür isə ikinci küfür isə insanın əzab verilməsinə vacib olur. Yəni ona deyilir ki, ona e, yəstəhiqul əqab, yəni iqaba layiqdir. Ancaq o deyir, yəni əbədi, yəni əbədi qalmır. Yəni müəyyən müddətdə əzabını çəkəndən sonra insan yenidən yəni cənnətə gedir. Həmçinin Şeyx İslam Muhammed ibn Abdülvahab yəni buyurur ki, "Əl-kufru kufran kufrun yuxrucu minə yuxrucu minəl millə və kufrun asar la yuxrucu minəl millə və huwa kufrun ni'mə." Və Abdülvahab rəhməllah buyurur ki, həmçinin deyir küfrün də iki növü var. E, dindən çıxaran küfür və ikinci küfür də kiçik küfürdür ki, və bu küfür də deyir nemət küfürdür. Yəni Allah Subhanahu nemətinə, yəni küfr eləmək küfrüdür. Və bütün bu alimlərin rəyi və həmçinin keçmişlərə, yəni keçdiyimiz mövzulara nisbətən deyə bilər ki, və ümumiyyətlə küfrün yəni iki növü var. E, kiçik küfür və böyük küfür və böyük küfür insanı, yəni dindən çıxaran, insanı dindən çıxaran və cəhənnəmdə əbədi saxlayan küfürdür ki, və bunun da səbəblərindən deyə bilər deyək ki, e, yalan, e, yalan saymaq, təkəbbüllük, inkar etmək, ondan sonra cəhd göstərmək, ona düşmənçi eləmək, üz döndərmək, şək və şirk və həmçinin nifaq. Yəni, bütün bunlar nədir? Bütün bunlar yəni, böyük, yəni küfrün yəni, səbəblərindəndir, şöbələrindəndir. Və ancaq deyir, kiçik küfr isə, kiçik küfr isə o hansı ki, imanın kamilliyinə zid olan küfürdür ki, və bu da, e, e, necə deyərlər, böyük günahları eləməyin, yəni səbəbləridir, hansı ki, Quran-ı və sünnədə e, Allah s.ə.v. bəzi günahlara küfr adlandırır adlandırdığı kimi və bütün e, günahlar da dedik ki, yəni küfrün e, şöbələrindən, yəni sayılır. Və bütün də bunlarla iqrar olunur ki, ümumiyyətlə küfür hökmü etibarı ilə kiçik və yəni böyük küfürdür. Və o insanlar ki, e, e, Allahın hökmünə hökm vermə məsələsində e, küfrün e, dindən çıxartdığı küfr olmasını, yəni isbat eləyənlər düzdür. E, zahirən görürsən ki, yəni keçmişdə sələflərdən olmasa da, sələflərdən olmasa da, yəni müasirlərdən, yəni bəzilərinin, yəni dəlilini gətirirlər onlardan biri məsəl üçün Əhməd Şakirin çox dəlillərini gətirirlər ki, amma ümumiyyətlə Əhməd Şakir e, hamı bilir ki, yəni elm tələbəsi bilir ki, Əhməd Şakir hədis mütəxəssis e, üzrə e, mütəxəssisdir, yəni, hədis üzrə mütəxəssisdir, amma e, o demək deyil ki, o insanın hər bir məsələdə rəyi hökmən götürməlidir. Çünki ümumiyyətlə alimlər, yəni ixtisas e, üzrə, yəni bilinir ki, kimin ixtisası nədir və baxımdan da bəziləri deyə bilər ki, Çünki bəzi bidət əhli deyir ki, bəli, Şeyx Albani də mütəxəssisi hədisdir, Şeyx Albani də əqidədən uzaqdır, əqidəni bilmir, amma bu Şeyx Albaniya böhtandır. Çünki Şeyx Albani əqidə üstündə nə qədər onun kitabları var, ə, məsələn, onun təhviyyə ya təliqi və yaxud da onun başqa etiqad məsələsində, yəni ümumiyyətlə əqidə barəsində o mütəxəssisdir və həmçində hədis barəsində mütəxəssisdir. Ancaq ə, e, həmçində bu baxımdan da ona görsə murciə ləqəbi veriblər ki, çünki o insan, yəni namazı ə, e, qılmayanın, yəni səhlənkarlıqla e, qılmayanın hökmünün kafir olmadığını isbat eləyir. O insan da havadan danışmır, o insan da Peyğəmbərin hədislərindən və keçmiş sələf alimlərin dəlillərini gətirir və o baxımdan da Useymindən e, Albani soruşanda ki, Şeyx Albani murciədir yoxsa yox, dedi bu e, insan Şeyx Albani murciə deyən deyir, ya özü Şeyx Albani tanımır, ya da murciə nədir, onu bilmir. Və soruşanda Şeyx Albani Hüseymindən dedi ki, Şeyx Albani bizdən deyil, yəni bizi Şeyx Albanidən soruşmalı, biz necə adamıq, biz necə alimik və ona görə də Allaha dua eləyir ki, Allah subhanətələ bizi eşit faydalı eləsin və bizi bilmədiyimiz bir şeyə, yəni e, bilmədiyi bir şeyə deməyi bizə qismət eləməsin. Çünki insan bilməlidir ki, e, danışığına fikir vermir və insan ağzından çıxan hər bir sözə görə yəni cavabdə idi. O insan o demək deyil ki, danışım, danışım, sonra deyim ki, yox, bağışın, mən səhv eləmişəm. Yəni, hər dəfə bilmədiyim şey danışım, sonra deyim, bağışın, bağışın. Və bilmək lazım ki, Peynizam hədisindəki kimi insan Allahın xoşuna gəlməyən bir söz işlədər, hansı ki, o söz onu 70 il cəhənnəmin dibinə, yəni sürükləməyə vadar elər. Onun yerə Allah s.ə. dua edir ki, Allah s.ə. bizi yəni, e, bilib danışardan eləsin, bilmir danışmadan eləməsin və bildiyimizi əməl edənlərdən eləsin və bizə işi faydalanır eləsin və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammedin. محمد